حدیث شست دویم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنتی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرگاه رمضان ماه مبارک رمضان آمد درهای بهشت کشوده می شود در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را آگاه می کند که ای امتانم آگاه باشد که ماه مبارک رمضان ماه کشود شوی درهای جنت است شما در این ماه کوشش بکنید و در این ماه سعی بکنید عمل خیر و کارهای شایسته را زیاد بکنید ин ҳадис аз китоби саҳиҳ бухорӣ